artean asteko et ere paso c'est Séverine. Eta igan hastin hasitako kronika berri hunek injaregitzen dugu. Haste huntan edo igan hastin eh, igandakoak Venezuela zigortuik ekonomikoki. Zimbabuen botere egitziak agitzen dira. Frantzian atzo ebili esten lege bat egun arrexe jatzen da. Roingak beti, eh, beti bezala bea senditzen da dia azken hilabetetan. Eta Libian den esklabutza mundu osua iharrausi hoitia aipagaiak. Ligan asteko aktualitatietan Venezuela ipatuik izan da eta bizi dutien arrenkua ekonomikoak standba, standfad, standarden Poor's eta fist ratings notazio agentziak notatxar bat eman beiteie makur parzialekuak zela et do edo frantsesez erraiten dena defo parzial. Agentzia hoike pribatiak dia eta estatien estatu ekonomikoaz notak eta huarrak argitaratzen dutie eta makur parzialekuak erran nahi du Venezuelak kasik ez da ez dutu habo pakatzeko ahalmenik. Zentako hau, Estatia petrolio erreserba handiak balin badutue, ez dutu beste arluak garatu eta dependentzia sobea badu juntan. Adibidegi ja petrolioen presioa apaltu zunbeita mundu mailan azken bosturtetan venezuelako lantzaiak ebai apal egin die, horrez gain krisi politiko handi bat diasandia ortenko beda entzunduguna jadanik aipatzen eta hunen berri hartzeko ahorkatzen da izi etze berri mankizun juntan egin gynien Venezuela buzko kronika, kuskalikatiak puntu egiten halitutzenak, Venezuela porrotan edo bankorrotan joiko dea jala zedudal baden ondoko urtentako, honen ez igaiteko Venezuelako goberniak negoziatu behar du kampo entreprezekin, erusiak adibidez hon hartu du haste urte habo ustia sozaen arabintzeko, txinak ebai pusatu behar Bigarren aktualitatea aste juntan Zimbabuetik horra zaikuna da. Behar bada estatu, edo behar bada kolpe bat agitzen beita han, deuse ez da argi wano, Mugabe han, eh, da hanko presidenta eta egunko egunin be etxen eta militarak ez die usten juntaik elkitzen. Igan astizkenin armadak hibuko hainbat partetan boterea hartu du eta estatu kolpe baten itxua du hunek, nahiz eta ez den bai estatuik izan. Ministroak hatxilotuik izan dia eta militarek bide zumait bokatzen dutie, hala nula parlamentila juitekua, maina Zimbabueko armadak dio, ez dela egia, ez dela estatu kolpe bat, bena egindako operazioniak goberniko kriminalen ekuatzeko eginik izan dira, Robert Mugabe heran behar da e izigarri kritikaituik den nurbait dela, hoita hamazazpi urte estatuen bi, buian dela, lauta hoita hamar urte dutilaik egun, eta kontsideratuk da diktatore bat bezala, akuzatuk be, beita oposizioko sumaiten eraiketa eta hauteskundetan trampa egitia. Eta azken berrietan be alderdiko buia ez da habo, kargu gabetuik izan beita. Frantziala, igaitengia OAI Emmanuel Macron presidentak plan bat aurkeztu behitu hainbat, uh, hainbat zite edo kartielen laguntzeko Amploa Fran delakoak sortzia proposatu du. Plan hunek sozez laguntu nahi dutu entrepresak oro kartiel gogorenetaik horradienak uh, eh, lan eginazten dutielaik. Prima baten bidez. Adibide, adibidez, entrepresa bate kontratu mugagabe bat proposatzen balin badu. Kartiel hortaik horraden nurbaitei, ebe eh bost mila euro ukanen dutu hiu urtez. Amploa fran hoie, ez eh, da berrikuntza bat Frantsua Holandek, plantan ezari beitzian ebai, bimilata hamalauan, benazalhe ekuatu zian, urte bat beno haboz, eh, bere unta beroita hamar enplegu baizik espeitia sortuik izan hunekin, emantuen Macronek prefosta ez du berber legia iganazi eta espero du eragin habo ukanen dira hoi ikusik ordin ondoko astetan. Behala urentuk, beste bi aktualitatea aipatzeko, lehen laugarren aktualitatean roingak aipatu beharrikoak. Hoik jadanik aipatu uh, uh, genutien parka emankizun Agorila urentzetik, Birmaniatik kanpoatuik izan beitia Human Rights Watch gobernu kanpoko erakundiak iganastin txosten bat elkidu eta horrek dio bortxatze sistematikuak agitzen diela rohingan eskatil eta emazten gainen Birmaniak armanda engandik eta hen ustez eginik dien afkuske jahoiko garbik eta etniko bat die oinarri. Ohitazteko, 6.000 mila joinga errefugiatu dia Bengladesen eta Birmanian egoiten dienak errepresio handia diasaiten die, armadak prefosta ukatzen dutu akizazioniak eta bake nobel saia izan zena beti isilik egoiten da agitzen dien hoietaz. Eta iganazteko azken aktualitateetan eh, gaur haifatiko duguna Libiatik jintzaiku CNN Amerikar Katiak dokumental bat agerazi behitu Nun eta gertzen dien antxea sumait migranteen xaltzeko Ehunka euroen truk eskaioel eh, hau ehun edo bostehun petik eh, dia xalduk, bi hilabe edo hilabetin behin edo berritan agitzen dien enkanteetan etan publikoa inharrausi du bideoak nazio batuen erakundiak egoera salhatu du eran behar da libiatik migrante hanitz igaiten dia italiala heltzeko helbi adienek habosinek Eta migrazio eta arduratzen den erakundea IOM-ek jakinazidu, du esklabutza komerzial uh, eh, geuguta heratiagoa dela nahiz eta zenbaki zehatzen ukeitia gogor den. Diote, Xarapeko migranteak diela surtut bahituik, Libiako bidian dielaik, eta Xarluk diela ondotik langile izateko usutan eraikuntzan edo laboan txan. Tripoli Libiako hibuiak inkesta bat zabaltu du hortaz informazione jaboen ukeiteko eta hitz eman du erudunak karzeratuko zutila. Bena ez da hatze behar gobernu hau ahula dela nahi eta nahiz eta nazioarteko lagungoa uken edo estatu sumaiten, estatu handi sumaiten lagungoa uken beste gobernu bat bada herrialdiaen ekialdian eta bien arteko leia badela. Organastekoak aktualitatean ere et bat, Séverine.